Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. je ožujka 1830. godine kralj Francuske Karlo X. održao je govor pred zastupnicima Skupštine. Povod za govor bio je pokušaj dijela zastupnika da se smijeni predsjednik vlade Auguste Jules Arnand Marie de Polignac, fanatični pobornik starog režima srušenog u revoluciji 1789. Zastupnici su se obratili kralju kako bi se potužili na njegovog predsjednika vlade. Kralj je reagirao žestokim govorom. Karlo X. bio je brat Luja XVI kralja kojemu su revolucionari odrubili glavu. Karlo je smatrao da svako popuštanje vodi u propast. Zato je zastupnicima Skupštine poručio da smatra da svaki napad na bilo koje ministarstvo je zapravo napad na monarhiju kralj Karlo X tako je žustro gestikulirao za vrijeme govora da je uspio udariti u svoj šešir koji mu je onda pao s glave i otkotrljao se pod noge njegovog nečeka Luja Filipa. Kada su čuli Karlov govor pun prijetnji, zastupnici su odlučili reagirati. Njih 221 odlučilo je sastaviti obraćanje kralju, u kojem su se protivili da Polinjak ostane predsjednik vlade. Kralj je odgovorio raspuštanjem skupštine i raspisivanjem novih izbora. Njihovi su rezultati bili katastrofalni za kralja. Liberali i kraljevi protivnici dobili su 274 mjesta u skupštini. Kraljevi pobornici dobili su samo 143 mjesta. Kralj je onda iskoristio incident u kojemu je osmanski upravitelj Alžira udario francuskog veleposlanika tjeralicom za muhe. Karlu X. to je bilo dosta da pošalje francusku vojsku u napad na Alžir. Francuskim je trupama trebalo tri tjedna da okupiraju Alžir. Vijesti o pobjedi došli su u Pariz u drugom tjednu srpnja i kralj je odlučio iskoristiti situaciju. Richard Evans u knjizi Potraga za moći, Europa 1815. 1914. piše. 25. srpnja Karlo X i Polinjak objavili su četiri uredbe. Nametnuli su striktnu cenzuru, raspustili izabrani zastupnički dom, smanjili izborno tijelo na 25% najbogatijih glasača i raspisali nove izbore – Tijer i zagovornici ustavne monarhije objavili su javni poziv da se pruži otpor tom puču. To je pak izazvalo ustanak na ulicama Pariza, koji su vodili tiskarski radnici, čijim je radnim mjestima zaprijetila tek donesena uredba o cenzuri, te studenti, veterani Napoleonove vojske i obični radnici koji su postali buntovni zbog visokih cijena žita i kruha, koje su bile rezultat loših žetvi. Mase su krestarile ulicama i rušile ulične svjetiljke i vikale dolje s burbonima. Polinjakova kočija bila je kamenovana dok je prolazila ulicama. Karlo je zapovjedio pariškom garnizonu da zavede red, ali osoba koja je njime zapovjedala, Ogist, Frederik Marmon, jedan od Napoleonovih maršala, imala je na raspolaganju samo 13.000 ljudi, jer je 40.000 njegovih najboljih vojnika ratovalo u Alžiru. 27. srpnja vojnici pod zapovjedništvom maršala Marmona pucali su demonstrante koji su se okupili ispred kraljeve palače i ubili nekoliko njih. Tijela poginulih demonstranti su nosili gradom kako bi se pokazalo na što su kralj i njegovi vojnici spremni. To je na ulice izvelo još veći broj ljudi. Maršal Marmon, kada je vidio tu masu, napisao je kralju ove riječi. Ovo više nije buna. Ovo je revolucija. 29. srpnja Marmon je ponovno na ulice Pariza izveo svoje trupe i zapovjedio im da krenu rastjerati demonstrante. Parižani su odgovorili starim načinom borbe protiv vojnika koji su krenuli na njih. Podignuli su parikade. Richard Evans piše. Čupajući kocke s ulica, gomilali su ih preko ulica, na to su slagali namještaj, prevrnute kočije i kola i sve drugo do čega su mogli doći, i to u visinu do 3 metra – kada su se Marmonove trupe približile barikadama, put za njihovo povlačenje bio je blokiran srušenim stablima. Za to su vrijeme vojnike sa zgrada pobornici revolucije gađali svim mogućim predmetima u onome što je dobilo naziv rat noćnim posudama. Napoleonovi veterani preuzeli su vodstvo u organiziranju obrane. Mnogi od njih zadržali su oružje nakon demobilizacije – i kraljeve trupe morali su se povući pod vatrom iz mušketa. Ne želeći pucati na masu u kojoj je bilo žena i djece, Marmon je prerasporedio svoje trupe u obranu Utilijera i Luvra, ali moral trupa bio je nizak. Bili su slabo opremljeni i nisu ništa jeli od doručka. Većina javnih zgrada sada je pala pobunjenicima u ruke. Promatrajući taj prizor s prozora, Taliran, koji se vratio iz izgnanstva kako bi pomogao Luju Filipu, uzeo je svoj sat i objavio. 29. ožujka, pet minuta nakon ponoći, starija grana kuće Bourbon prestala je vladati. U tom metežu Marmon je dao zapovjed da se trupe povuku iz Pariza. Masa je vladala ulicama i to je počelo zabrinjavati ne samo kralja i njegove ljude. Kada su s ulica čuli povike živio Napoleon, liberalni zastupnici, predvođeni Adolfom tijerom uz pomoć liberalnog bankara Žaka Lafita, napisali su i brzo tiskali proglas u kojemu su objavili da je Karlo X svrgnut s prijestolja i ponudili su krunu njegovom rođaku Luju Filipu, onom čovjeku kojemu se pod noge dokotrljao šešer Karla X, koji on u žustrom govoru sebi izbacio iz glave. Tjer je uspio nagovoriti Luja Filipa da prihvati krunu, a posla primirivanja mase prihvatio se Markiz de Lafayette, veteran američke i francuske revolucije koji je izveo Luja Filipa na balkon Hotel de Villa kako bi ovaj zamahao francuskom trobojnicom. Karlu X. nije trebalo dugo da napiše tekst abdikacije i otputuje za Englesku. Revolucija u Francuskoj 1830. bila je kratka i ograničena samo na Pariz. Kralj radikalni reakcionar zamijenjen je umjerenim rođakom, za kojeg se smatralo da je naklonjeniji ustavnoj monarhiji. Ali i to je bilo dovoljno da se tvorci konzervativnog poretka nakon Napoleonovog pada uznemire. Richard Evans piše. Za Metternicha pad francuske monarhije predstavljao je kolaps brane u Europi. Otvorio je ustave revolucije. Prvi nagovještaj da revolucija iz 1830. neće biti ograničena na Francusku došao je 25. kolovoza u Briselu tijekom predstave opere čija se radnja odvijela za vrijeme ustanka Talijana protiv španjolske vlasti u Napolju u 17. stoljeću. Dok je proslavljeni mladi tenor Adolf Nuri pjevao ariju Sveta ljubav domovine, publika je eksplodirala i svoje je oduševljenje nakon predstave iznijela na ulice. Tamo su im se pridružile skupine nezadovoljnih obrtnika koje je ekonomska kriza, koja je počela prije nekoliko mjeseci, bacila u siromaštvo. Vlasti su, bojeći se nereda, otkazale prije zakazani vatromet, ali to se pokazalo samo ispunjujućim proročanstvom – kada im je oduzeta obećana zabava, obrtnici su na ulicama podigli barikade. A uskoro im se iz okolice Brisela pridružila i milicija, sastavljena od pripadnika srednje klase, kako bi im pomogla u ustanku. Ispod tog proboja nezadovoljstva bilo je gorko nezadovoljstvo među uglavnom stanovnicima koji su govorili francuski prema nizozemskoj vlasti koju je nametnuo Bečki kongres. Samo 15 godina od Bečkog kongresa poredak koji je na njemu uspostavljen počeo se rušiti. Pored Karla X. sada je vladavina nizozemskog kralja Vilema I. nad Belgijom došla u pitanje. Potaknuti revolucijom u Parizu, liberali su posvuda po Europi smatrali da je došao trenutak za promjene. Revolucije su izbile u Poljskoj, njemačkim zemljama, Italiji. Te događaje nisu uznemireno pratili samo okrunjene glave Europe i njihovi ministri i generali jedan filozof u Berlinu, također je s tjeskobom čitao vijesti o događajima u Europi te 1830. Georg Wilhelm Friedrich Hegel bio je punoljetan kada su Parižani jurišom na Bastilju započeli francusku revoluciju. Hegel je bio oduševljeni pobornik te revolucije i nije njegovo oduševljenje splasnulo čak i kada se jedan od generala te revolucije, Napoleon Bonaparte, proglasio za cara Francuske. Kada su se proširile vijesti o revoluciji 1830. mnogi Hegelovi prijatelji bili su oduševljeni. Hegel je bio ugledni profesor filozofije na Berlinskom sveučilištu. Mnogi njegovi studenti koji su ga obožavali bili su oduševljeni vijestima iz Pariza činilo se da se revolucija sprema i u njemačkim zemljama i da je vladavina pruskog kralja u opasnosti. Sve je nalikovalo na dane nakon francuske revolucije. Ali Hegel, stari pobornik revolucije, nije bio oduševljen tim događajima. Terry Pinkard u Hegelovoj biografiji piše. Hegel je bio krajnje uznemiren događajima u Francuskoj, iako su mnogi njegovi prijatelji i studenti gledali na revoluciju kao potvrdu njegovih pogleda. Na njihovo iznenađenje, kako su se stvari nastavile razvijati, Hegel je postajao još neraspoloženiji prema smjeru kojim su se događaji kretali. U Hegelovim očima svijet je bio u opasnosti da se raspadne pred njim. Hegelov sin Karl kasnije se prisjetio kako je njegov otac s užasom čitao vijesti o događajima u Europi. Njegovom se ocu činilo da se tresu temelji racionalne države, a ne da nastupa novo vrijeme. Mnogi od njegovih prijatelja i studenata smatrali su da se stari Hegel, kada je izbila revolucija 1830. Hegelu je bilo 60 godina, suprostavlja mladom koji je bio gorljivi pobornik revolucije. Sve više i više čuveni filozof u očima svojih studenata i mlađih prijatelja postajao obeshrabreni i stari čovjek. Za Hegelove studente i prijatelje revolucije 1830. bila je samo korak dalje prema napretku, još jedan juriš na stari poredak. Za Hegela, 60-godišnjaka, revolucija iz 1830. bila je prijetnja svemu onome što je postignuto postupnim reformama nakon Bečkog kongresa i poraza Napoleona. Kada mu je njegov student Karl Ludwig Michelet rekao da jednostavno mora priznati da je nova revolucija izraz duha naroda u Francuskoj, Hegel je učtivo odgovorio da se ne može pregovarati s duhom naroda, već samo s pojedincima. Profesor Hegel i njegovi pogledi na povijest znatno su se promijenili u odnosu na poglede koje on imao dok je bio mladi profesor u Jeni, kada je napisao svoje prvo veliko dijelo, Fenomenologija duha, govori profesor doktor Žarko Puhovski. Neslučajno, disciplina o kojoj Hegel uopće nije ništa dao je etika. On nije smatrao da se treba baviti propisivanjem načela ponašanja, recimo etika dužnosti kao kod Kanta ili nešto drugo, jer mu se činilo da je važno pravo, budući za prava stoji sila. Između prava i etike je razlika, odnosno prava i morala, je razlika u tomu što iza moralne norme ne stoji sila, nego moralno uvjerenje ili moralni stav pojedinca ili skupine, dok iza prava stoji državna sila. I u Heglovoj filozofiji prava je upravo pravo ono koje je bitno, taj zitlihajt, čudorednost, se pojavlje kao najvažniji dio knjige i predavanja zato što dovodi do razine prava, do one točke na kojoj država postaje mjesto na kojem se svjetski duh prikazuje u konkretnim okolnostima. Hegelu je stalno važno da se nešto događa u konkretnim okolnostima. On bi rekao, iako se time nije tako bavio, Kant je pod navodnicima šlehta idealist, loš idealist koji je sebi zamislio kako bi trebalo biti nešto i onda se ponašao kao da je zadaća filozofa razviti sustav na ono što zovemo trebati. Trebalo bi, bilo bi dobro da, bilo bi ispravno, bilo bi moralno, bilo bi i tako dalje poželjno da se nešto čini, dok je Hegel smatra njegova zadaća pokazivati kako se to zbiva i kako se time što se zbiva može upravljati stvorivši institucijski, to znači preko države kod njega, mogućnost da svjetski duh intervenira u povijest. Indikativno je da njegova rašnaba povijesti završava sa germansko-kršćanskim carstvom, Rajhom. On tu ima čitav niz aspekata zemljopisnih, ekonomskih, povijesnih, svi su mogući elementi uzeti u obzir, je bio izrazito dobro obrazovan čovjek u svom vremenu uz ostalo je bio doista prvoklasni znalac matematike, što inače za filozofe nije češće pojava. Opet je njegov model takav da stvari ne idu jedno pa drugo pa treće, nego jedno pa drugo negacije sprem prvoga i onda treće kao rezultat negacije prvog i drugog. I tako nastaje jedan svijet iz negacije prošlih razdoblja i dovršava se povijest u germansko-kršćanskom rajhu. On čak na jednom mjestu kaže da nije čudo da u prostorima, kao što recimo Afrika, gdje ljudima pada hrana s drva pa ne more ništa činiti da prežive, ljudski duh se nije razvio jer nije bilo potrebe. Tamo gdje su ih okolnosti, dakle klima se pojavio kao element, tu je paralela s Montesquieuom potpuno očita, gdje su okolnosti natjerali ljude da se bore za opstanak, stvara se ono što duhu odgovara u ljudskom biću, a to znači inteligencija, rekli bismo danas, opet tu je paralela sa Benjaminom Franklinom pospuno jasna. Hegel nije bio čovjek odvojen od svijeta. Godine provedene u potrazi za poslom od kojeg bi mogla oživjeti i uzdržavati obitelj, učinile su ga pažljivim u procjenjivanju životnih okolnosti. Kada mu je 1816. godine, kada mu je bilo 46 godina, ponuđeno mjesto plaćenog sveučilišnog profesora u Heidelbergu, Hegel je pažljivo pregovarao o plaći. Prvo su mu ponudili 1300 florina plaće. Hegel je to odbio izračunom da već kao rektor gimnazije u Njenbergu, ako se zbroji plaća u novcu i naturi, on ima plaću od 1560 florina. Heidelberg je onda pristao dati Hegelu plaću od 1500 florina kao i 10 mjerica žita i 20 mjerica pira. Na plaći u naturi Hegel inzistirao zbog toga što u to vrijeme nije bilo korekcije plaća zbog rasta troškova života. Žito i pir Hegel je mogao prodati po cijenama na tržištu. Vrhunac Hegelove sveučilišne karijere dogodio se 1817. kada je nitko drugi nego pruski ministar kulture Karl Altenstein svojeručno napisao poziv Hegelu da predaje filozofiju na Berlinskom sveučilištu, na katedri na kojoj je prije njega predavao Fichte. U Berlinu će nastati i ovi reci objavljeni u filozofiji povijesti. Svjetsko-historijske ljude, heroje jednog vremena, valja zato priznavati kao razborite ljude. Njihova djelovanja, njihovi govori jesu ono najbolje njihova vremena. Veliki su ljudi htjeli da bi sebe zadovoljili, a ne druge. Što bi od njih saznali u pogledu dobronamjernih nakana i savjeta, to bi baš bilo ono borniranije i krivo, jer oni su ti koji su najbolje razumjeli stvar i od kojih su je onda, što više, svi učili, nalazeći da je dobra ili su joj se bar prilagodili. Jer uznapredovali je duh unutrašnja duša svih individuma, ali besvjesna unutrašnjost koju im veliki ljudi dovode k svijesti. Stoga drugi slijede ove vođe duša jer osjećaju neodoljivu snagu svoga vlastitog unutrašnjeg duha koji stupa pred njih. Bacimo li nadalje pogled na udes tih svjetsko-historijskih individuuma koji su bili pozvani da budu vođe poslova svjetskoga duha, onda vidimo da nijedan nije bio sretan. Do mirnog užitka nisu došli. Cijeli im je život bio rad i muka. Cijela njihova priroda bila je samo njihova strast. Kada je cilj postignut, onda oni od jezgre otpadaju kao prazne ljuske. Oni umiru rano, kao Aleksandar Veliki. Njih ubijaju kao Cezara, transportiraju ih kao Napoleona na svetu Helenu. Tu je zovitu utjehu da povijesni ljudi nisu, kako se to kaže, bili sretni, a za što je podesan samo privatni život koji može da postoji pod veoma različitim vanjskim okolnostima. Tu utjehu mogu sebi iz povijesti uzeti oni kojima je potrebna. Hegelova predavanja iz filozofije povijesti imala su veliki broj oduševljenih slušatelja i čitatelja kada su 1833. objavljena u dijelu predavanja o filozofiji svjetske povijesti. Jedan od onih koji su bili izuzetno kritični prema ne samo predavanjima iz filozofije znanosti, nego i o cijeloj Hegelovoj filozofiji bio je Arthur Schopenhauer, koji je bio 18 godina mlađi od Hegela. Kada je saznao od prvog Hegelovog biografa Karla Rosenkranca da se Hegel nije mogao odvojiti od sentimentalnog romana Sofin put od Memela do Saske, Schopenhauer je napisao Moje omiljeni pisac Homer. Kada su ga upoznali s Hegelovom filozofijom povijesti, Schopenhauer je navodno rekao samo jednu riječ, anabaza. To je dijelo u kojem je starogački vojskovođa i povjesničar Ksenofont opisao pohod deset tisuća grčkih najamnika koji su služili u vojsci Kira Mlađeg. Tu priču o nevjerojatnim patnjama i podvizima grčkih plaćenika Schopenhauer je naveo kao jasan dokaz da je svaki pokušaj filozofije povijesti uzaludan. Schopenhauer sebe smatrao konkurentom Heglu, drugi nisu dijelili to mišljenje, se pristane izrazim. On je, kao što je poznato, svoje predavanje uvijek najavljivo istovremeno kad je Hegla, imao je jako malo studenata. Kao što je Hegel na početku imao, Hegel na svojim prvim predavanje imao 11 studenata e, u auditoriju, pa se to međutim kasnije proširilo. I on je kao pesimist po vokaciji smatrao prije svega da je kod Hegla taj ogromni pozitivni apetit sumnjiv, to da se uopće može pomisliti da bi bilo moguće da se sve to proguta u jednu filozofiju i to unutar sebe još pomiri. Tu je stvar posebno interesantna. Tako da je e, njegov e, Schopenhauerov pristup Heglu bio nešto nalik na Heglov pristup Kantu. To je nekakva filozofija, ali ona zaboravlja realnost. A realnost je da se stvari ne mogu tako pomiriti. Dakle, Schopenhauer zapravo otvara mogućnost koju će na dva načina razviti na izmaku Heglove filozofije Kierkegaard i Marx. Kierkegaard tako da će se okrenuti postuliranju nenadoknadivosti, nenadomjestivosti pojedinačnog subjekta i njegovog psihičkog modusa života, a Marks time što će iz sustava pokušati izaći u kritiku političke ekonomije, odnosno u revoluciju. Jer Schopenhauer pokazuje da se s tim sustavom ne može ništa učiniti ako se doista vjeruje da on upravlja i svijetom, a ne samo mišlju. Dakle, da je to, to je doista jedna, jedna ponavljam opet, na granici intelektualne prihvatljivosti e, razvijena ambicija da će moj sustav upravljati u interpretacijskom pogledu ne samo poviješću filozofije što pada na pamet svakom koji se time bavi, e, nego i svjetskom poviješću. Hegelova ideja dakle, da svjetska povijest se razvija po nekim razdobljima koja su određena samo razvojem svjetskog duha i to razvojem u svijesti o slobodi, dakle od manje slobode idemo ka više slobode, je jako elegantna ideja i revolucionarima se uvijek sviđala. Međutim, kad god se revolucionari oduševe nekom Hegelom formulacijom, onda ih se poklopi i kaže se da, da, ali to je samo dio sustava. Tako da je Hegel doživio da ga recimo u 20. stoljeću interpretiraju kao preteču totalitarizma staljinističkog tipa i nacifašističkog tipa, jer je on totalni mislilac, to nije uopće sporno, a totalno je došlo na zao glas od e, Mussolinija i fašista nadalje. Prvo Hegelovo veliko dijelo fenomenologije duha objavljeno je 1807. godine i Hegel ga je završio u Jeni, kako je volio reći, uz grmljavinu topova bitke kod tog grada. U predgovoru Hegel je razvitak filozofskih sistema istine usporedio s promjenama koje počinju s pupoljkom, a nastavljaju se cvijetom i plodom. U tom se dijelu nalazi i čuvena rečenica istina je cijelina. Od fenomenologije duha preko znanosti logike, nacrta enciklopedije filozofskih znanosti, pa do osnove crta filozofije prava, predavanja iz povijesti filozofije i predavanja o filozofiji svjetske povijesti, Hegel je napisao ili izrekao niz rečenica koje će ostati upamćene i do danas. U predgovoru osnovne crte filozofije prava napisao je ove redke da o poučavanju kakav treba da bude svijet kažemo još jednu riječ Filozofija ionako dolazi uvijek prekasno do toga. Kao misao svijeta javlja se ona tek u vrijeme pošto je zbiljnost ispunila svoj proces razvoja i dovršila se. To što uči pojam pokazuje nužno isto tako i povijest da se tek u zrelosti zbilje ono idealno javlja nasuprot realnome i da ono idealno sebi u liku intelektualnog carstva gradi isti svijet, shvaćen u njegovoj abstrakciji – kad filozofija svojim sivilom slika na sivome, onda je jedan lik života ostario, a sivilom na sivom ne može se pomladiti, nego samo spoznati. Minervina sova počinje svoj let tek u suton. To je jedna od tih doista elegantnih formulacija, jer ona kaže sljedeće. Refleksija dolazi nakon dogođenog ja ne mogu misliti, ne mogu reflektirati, ne mogu kritizirati, ne mogu interpretirati, ne mogu analizirati svijet, ako se to što ja analiziram, reflektiram, mislim, promišljam i tako dalje nije dogodilo. Dakle, Hegel nije netko ko misli da treba metnut prst na čelo i smišljati što bi bilo, kad bi bilo, što bi moglo biti, nego on pokazuje, kako on to misli, povijesne silnice koje naravno moraju odgovarati stupnjima samorazvoja duha. Za njega je ključno ovo. Sloboda i um su uvijek povezani. Idiot ne može biti slobodan, jednostavno rečeno. Nema slobode bez uma. Prema tomu ja kad govorim o slobodi u povijesti, ja ju vidim kao emanaciju, kao realizaciju uma. Recimo, Hegel ne bi mogao govoriti, uzmem jedan primjer iz današnje frazeologije koja je popularna u politici pa i u društvenim znanostima, o slobodnom tržištu. Jer tržište naprosto nije prostor slobode, budući u njemu nema umnosti. Nitko ne tvrdi da su tržišni zakoni umno određeni, nego su zakoni ponude i potražnje i tako dalje. I tu smo onda u području nužnosti, pa dakle slobode nema. Kad je Hegel govorio iz tradicije Spinozine o slobodi kao spoznatoj nužnosti, on to vidi tako da je sloboda sloboda za umno djelovanje. Dakle, slobodan je onaj tko djeluje na bazi uma. Nitko tko je slobodan ne može raditi gluposti, nitko ko radi gluposti ne može slobodan jer je pod pritiskom poriva, interesa nečega trećega što nije prostor slobode. Kada je 1818. godine preuzeo katedru za filozofiju na sveučilištu u Berlinu, Hegel je već imao brojnu sljedbu koja je smatrala da je on najznačajniji filozof koji je ikada pisao na njemačkom jeziku. Doduše bilo i onih koji su pokušali čitati Hegelova dijela i nisu razumjeli ništa. Među takvima su bili skladatelj Richard Wagner i pruski kasniji prvi kancelar Njemačkog carstva, Otto von Bismarck. Obojice su pokušala čitati Hegela i nisu daleko došli. Ali znatno je veći bio broj ljudi koje je Hegelovo dijelo oduševilo. Hegel će na Berlinskom sveučilištu predavati filozofiju od 1818. do smrti 1831. godine. U tim će godinama njegova slava dosegnuti goleme razmjere, a obožavatelji će biti ushićeni predavanjima i dijelima Georga Wilhelma Friedricha Hegela. Jonathan Sperber u biografiji Karla Marksa donosi ovaj opis ushita Hegelovom filozofijom. Hegelove ideje nisu bile samo voditeljice u akademskom istraživanju i pisanju, one su postale skoro vjerski kult – Mladi muškarci, posebno s racionalističkim zaleđem, za koje su učenja organizirane religije izgubila svaki utjecaj, bili su snažno privučeni Hegelovim idejama. Oni su prolazili kroz iskustvo preobraćenja, skoro ekstatički uživajući u svom samorazumijevanju kao dijelu apsolutnog duha. Jedan od Hegelovih studenata, Wilhelm Wattke, pisao je bratu o svom prihvaćanju Hegelovih ideja – Mislit ćeš da sam lud kada ti kažem da sam vidio Boga licem u lice, ali to je istina. Transcendentno je postalo imanentno. Sam čovjek je točka svjetla u beskonačnom svjetlu i slično prepoznaje slično. Oh, kada bih ti samo mogao opisati kako sam blagoslovljen. Jedan od studenata koji je bio opčinjen Hegelom bio je i Karl Marx, koji je na Berlinskom sveučilištu počeo studirati 1836. godine. Prije toga je studirao u Bonu. Marx je trebao biti pravnik. Hegel je jedan od razloga zašto je on počeo studirati filozofiju i povijest. U pismu ocu, napisanom u studenom 1837. Marx je napisao Zastor je pao, meni najsvetije je razderano i novi bogovi moraju biti uvedeni. Godinama kasnije Marks će o Hegelu napisati ovo. Hegel ovdje naime glupim načinom govori o državi kao gotovoj egzistenciji, premda se on upravo tek sprema da državu konstruira gotovo u staleškom elementu. On govori o državi kao konkretnom subjektu koji ne graniči sa subjektivnim nijenjem i njegovim samopovjerenjem, a individuumi za nju tek treba da se pokažu spoznatljivi i iskušani. Još samo nedostaje da Hegel zahtjeva da staleži pred presvjetlom vladom polažu ispit. Ovdje Hegel ide gotovo do servilnosti. Vidi ga se sasvim zaraženog bijednom naduvenošću pruskoga činovništva, koje otmjeno u svojoj ograničenosti s prezirom gleda na samopovjerenje subjektivnog mnijenja naroda prema sebi – Država je ovdje za Hegela svakda identična s vladom. Ove redke Marks napisao u dijelu kritika Hegelovog državnog prava. Dijelo je napisano u ljeto 1843. sedam godina nakon ushita Hegelovom filozofijom. Bez obzira na ove teške napisane riječi, Hegelovom će se dijelu Marks stalno vraćati. Puno toga je se preokrenulo kad je Marks u onom poznatoj formulaciji u predgovoru kapitala napisao da je dosta toga da se Hegla tretira kao crknutog psa, a da on bez Hegla to što je učinio ne bi mogao učiniti. Hegel ne bi bio sretan da ga neko od njegovih učenika mora rehabilitirati, ali tako se dogodilo i onda je došlo tog okreta, uključujući takozvani heglovski marksizam koji je bio veoma popularno u 20. stoljeću, tu imate doslovce od Lukača do, do Žižeka raspon različitih filozofa i filozofija koji su se na ovaj ili onaj način na Hegla orijentirali. Imate recimo takozvanog dekonstruktivnog filozofa kakav je Jean-Luc Nancy, koji govori da kod Hegla osjeća nemir negativnog. I to je zapravo dobra formulacija za ono što je Marks. htio. Taj nemir negativnog se naravno kod Hegla s vremenom opet pomiruje u sustavu, ali baš se radi o tomu da je Marx htio izvući iz sustava čisti element protuslovlja. Mao toliko je to na svoj način formulirao, jedno se dijeli u dvoje, to je njegova formula za dijalektiku. I to je Marksova dijalektika, takozvana Wechselwirkung, izmeničnog djelovanja, ne tročlana nego dvočlana, klasna i neka druga dijalektika, koju on zapravo strogo filozofijski uzevši nekorektno, izvlači iz sustava i koristi za svoje svrhe. S druge strane, što može više jedan filozof očekivati nego da netko drugi, treći, nakon nekog vremena iz njegove filozofije ili njezine filozofije nešto izvuče za svoje svrhe? Marks je to izvukao, on je tu dijalektičku metodu razumio, ponavljam opet, kao jednodimenzionalnu, dakle teza antiteza bez sinteze, jer se umjesto sinteze pojavljuje revolucija. I sukoba dviju strana, dviju klasa i tako dalje, dolazi do novoga, do novog svijeta, novog, novog načina proizvodnje svijeta i tako dalje. To je ono što je nova ljevica zvala teorija arbajt, rat teorije, rat na teoriji, gdje se trebalo pokazati stalno pronalaženje protuslovlja u svakidašnjem životu, protuslovlja koja nemaju u našem vremenu, u našim životima sintezu, dakle rješenje, ali koja otvaraju mogućnost da sutra bude neki drugi svijet ili elementi drugog svijeta da dođu do izražaja. Hegel je bio punoljetan kada je masa Parižana napala Bastilju, tamnicu i simbol kraljevske represivne vlasti pad francuskog starog režima i kasnije udrubljivanje glave francuskom kralju označavalo je raskid sa starim vremenima i dolazak novih. Hegel je bio oduševljeni pristalica revolucije, Čak i kada se Napoleon Bonaparte proglasio za cara, Hegel nije poput Beethovena vidio u tom činu izdaju revolucije. Kada su Napoleonove vojske kod Jene i Oerštata porazile prusku vojsku, Hegel je vidio Napoleona kako na konju jaša iz grada i o tom je prizoru napisao onu glasovitu rečenicu da je vidio svjetskog duha na konju. Ali 1815. godine Napoleona je došao kraj. Konzervativne sile su na Bečkom kongresu pokušale urediti svijet tako da do revolucije više nikada ne dođe. I Hegel, koji je tri godine nakon Bečkog kongresa postao profesor filozofije na sveučilištu u Berlinu, shvatio je da je došlo novo vrijeme. Kako je u tom vremenu Hegel vidio svoju ulogu, piše Terry Pinkard. Nakon što se vratio iz Pariza, obnovljenog vjerovanja u temeljnu ispravnost svoje pozicije i uvjeren da su dani revolucije i Napoleonovih avantura definitivno gotovi, Hegel još uvijek odan svom uvjerenju o važnosti i nužnosti revolucije, bio je potpuno uvjeren da je za Njemačku, zapravo za sve post-napoleonske europske države, na dnevnom redu važan samo postupni i nezaustavljivi proces reformi – i da će taj proces, barem u Njemačkoj, morati doći od ozgo prema dolje, od državnog činovništva, što je značilo da će žarišna točka reformi biti na sveučilištu. Birokrati u vladinoj službi, učeni na sveučilištu za Wissenschaft i Bildung, postupno će racionalno transformirati sve njemačke pokrajine u moderne države i Pruska će voditi put. Pruska će biti žarišna točka njemačke kulture – Berlin je bio pruska žarišna točka. Sveučilište je bilo žarišna točka Berlina, a filozofija, Hegelova filozofija, bila je žarišna točka sveučilišta. Hegel će kasnije doći na glas kao apologet pruske države, a njegov koncept istine kao cjeline i apsolutnog duha kod nekih će filozofa izazvati odioznost. Najdalje je u osudi Hegelovog dijela otišao Karl Popper u svom dijelu Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji. U tom je dijelu Popper u Hegelu, ali i u Platonu, vidio preteče totalitarizama 20. stoljeća. Popper je, po mom sudu, dosta nesretno izabrao svoje primjere, prije svega iz jednostavnog razloga, čisto politologijske naravi, što totalitarizam tehnički nije bio moguć prije 20. stoljeća. Bez radija, pa onda televizije svega ostaloga, bez masovnog komuniciranja nema totalitarizma. Najveće antikno kazalište je, mislim, okupljalo 16 tisuća ljudi, bilo je tako napravljeno se toliko ljudi moglo domašiti ljudskim glasom bez tehničkih elemenata prenosa. Ono što je Benjamin govorio o umjetničkom dijelu u vrijeme masovne reprodukcije, barem toliko važi za političko dijelo u doba masovne reprodukcije. Dakle, imamo masovnu reprodukciju kao uvjet totalitarizma. To da je neko mogao nešto pisati što će se kasnije iskoristiti za totalitarne svrhe je dakle nekorektno kao prigovor za nekog kao Hegla, pogotovo kao Platon, ko naprosto nije mogao zamisliti da bi se nešto slično moglo dogoditi. Nema opće spora tomu da se mnogi elementi Heglove filozofije mogu uzeti kao potkrepa totalitarnom konceptu. Hegel bi na to naravno odgovorio, ali ja stalno govorim da je samo ono djelovanje slobodno koje je djelovanje na bazi uma. Staljinski komunisti i svi iz njihove familije su smatrali da oni djeluju na bazi povijesnog uma i da je lenjinistički koncept zapravo koncept u kojem će subjektivne snage, kako se to govorilo, nadoknaditi objektivne zaostatke. Naravno da Hegel to ne bi prihvatio, ali s druge strane oni dijele s Hegelom progresističku ideju. Hegel je progresist, to je bitno za čitavu modernu epohu, praktički osim Rousseau svi veliki mislioci moderne su oni koji vide napredak kao osnovnu kategoriju. Jedino za njega, za Rousseau, važi ono što je Fichte rekao, za Rousseau je napredak zapravo nazadak, ali on je, on je tu slijepo crjevo doista. Godine 1827. u Berlinu Aleksandar von Humboldt održao je niz predavanja na temu fizički opis svijeta. Humboldt, rođen 1769. u Berlinu, studirao je na prestižnim njemačkim sveučilištima i tamo je postao strastveno zainteresiran za prirodne znanosti i tehniku. Godine 1790. dok je studirao u Göttingenu, zainteresirao se za mineralogiju i geologiju i upisao je rudarsku školu u Freiburgu, prvu takvu instituciju. Dvije godine tamo učio, a onda je nečekajući na diplomu otišao raditi u odjel za rudarstvo pruske vlade. Radio je u planinama Fichtel, postao je nadzornik tamošnjih rudnika, izumio je sigurnosnu svjetiljku za rudare, a onda je dao otkaz i u ljeto 1799. otputovao za Ameriku. U pet godina s francuskim botaničarom Eme Bonplanom proputao je 9650 km po Srednjoj i Latinskoj Americi. Godine 1804. Aleksandar von Humboldt vratio se u Europu, u Pariz i počeo objavljivati dijela o svojim putovanjima koja su ostavila važnog traga u gotovo svim prirodnim znanostima. Taj veliki popularni Humboldt održao je niz predavanja u Berlinu. Terry Pinkard piše. Ta su predavanja postigla golemi uspjeh. Pohađale su ih mase ljudi, uključujući i članove dvora, pa čak i sam kralj. Iako Hegel nije bio na tim predavanjima, njegova supruga Marija jest – na jednom od predavanja Humboldt je izrekao slabo prikriveni napad na svu postkantovsku filozofiju, drugim riječima, među ostalim i na Hegela. Humboldt je počeo predavanje s protestom protiv vrste metafizike, koja se razvija bez znanja dobivenog upoznavanjem i iskustvom i promiče schematizam uži, nego kako je on to rekao, onaj od skolasticizma srednjega vijeka. Hegel se odmah prepoznao u toj kritici. Humboldt je kasnije rekao da nije u tim riječima ciljao na Hegela, već na Schellinga, ali o Hegelu nije imao dobro mišljenje. I Wilhelm von Humboldt, brat Aleksandrov, osnivač sveučilišta u Berlinu, obrazovni reformator i utemeljitelj lingvistike, nije imao dobro mišljenje o Hegelovom sistemu. Slagao se s Hegelom kao čovjekom, ali njegov mu je sistem bio neproničan. Usprkos tim uglednim kritičarima i za mnoge neproničnom sistemu, Hegel je i dalje bio filozof koji je izazivao oduševljenje. Hegel je dakle mislac progresa, mislac napretka, ali ne mislac napretka koji je subjektivno odrediv kao što je to u leninističkoj varijanti. Pa čak niti mislac napretka koji bi u ovom strogo marksističkom smislu e, gigantomahije baze i nadgradnje mogao funkcionirati kao uvjet revolucije, jer kod Marksa je opet problem u tomu što u kritici gospodskog programa gdje on jedino malo preciznije govori o tomu što bi se događalo s revolucijom i raznim fazama revolucije, postaje jasno da nakon što viša faza komunizma bude na dijelu, više nema dijelektike, više nema povijesti. To Hegel može prihvatiti kao neku inačicu germansko-kršćanskog e, razdoblja, epohe, ali ne tako da se to zbiva na društvenim pretpostavkama i ne tako da se to zbiva od ozdo, dakle iz proizvodnih snaga. Prema tomu Marks je, moglo bi se reći, samovoljno uzeo neke elemente Heglove metode i primijenio ih na drugi materijal. Vidi se kad se gleda njegove takozvane rane radove kako se on mučio s Heglom. Kritika Heglove filozofije prava uvod i ti tekstovi iz 1842. 43. pokazuje da on pokušava prigovoriti Heglu nedostatke u poimanju građanskog društva i političke ekonomije, da bi onda na svoje zaprepaštenje otkrio da je Hegel ispred njega, da je Hegel prošao kroz političku ekonomiju. I onda on umjesto kritike Hegla se okreće kritici građanske realnosti kao osnovi svojeg daljnjeg filozofijskog, pa onda poslije i recimo tako propedeutičko revolucionarnog rada. Revolucija 1830. nije samo pogodila Hegela kada je u pitanju filozofija i politika. Revolucionarno gibanje zahvatilo je Poljsku. Ruska vojska poslana je kako bi tamo ugušila revoluciju s ruskim trupama došla je kolera. Njezina epidemija počela u jesen 1830. prvo u Odesi, a onda i na Krimu. Ruske trupe donijele su je u Poljsku. U svibnju 1831. kolera je pogodila Dancing tada pruski grad, danas Gdańsk u Poljskoj. U to se vrijeme smatralo da je kolera bolest koja se prenosi zrakom i Hegel, koji je već godinama bio slab, s obitelji se sklonio u Kreuzberg, tada pored Berlina. Tamo je provodio većinu vremena u vrtu, igrajući šah sa sinovima, pišući i ponekad primajući posjetitelje. Hegel nije dugo izbivao iz Berlina i sveučilišta. 10. studenog 1831. u četvrtak ponovno je počeo s predavanjima tada je već bio vidno slab. U subotu je održao ispite i primio neke posjetitelje. U nedjelju 14. studenog 1831. ustao se Vedar, on i Marie poslali su poziv prijateljima za večeru. U 11 sati Hegel se počeo žaliti na bolove u žalucu. Oko 16 sati 45 minuta liječnici su proglasili Hegela mrtvim. Uzrok smrti kolera. Za života je Hegel bio poznat. Nakon smrti njegova slava bit će još veća. Sa slavom je došlo i nerazumijevanje. Terry Pinkard u Hegelovoj biografiji piše. Hegel je jedan od onih mislilaca o kojemu skoro svi obrazovani ljudi misle da nešto znaju. Njegova je filozofija prethodnica teoriji povijesti Karla Marksa, ali za razliku od Marksa koji je bio materialist, Hegel je bio idealist u smislu da je on mislio da je stvarnost na kraju duhovna, i da se razvija prema procesu teza, antiteza, sinteza. Hegel je slavio Prusku državu, tvrdeći da je ona Božje dijelo, da je savršena i da je bila vrhunac ljudske povijesti. Hegel je svojim kvazimističnim slavljenjem onoga što je pretenciozno nazvao apsolutom odigrao veliku ulogu u rastu njemačkog nacionalizma, autoritarizma i militarizma. Skoro je sve u ovom odjeljku lažno, osim prve rečenice. U Hrvatskoj enciklopediji u članku o Hegelu piše da je u njegovom sistemu apsolutnog idealizma razvoj zapadne metafizičke filozofije dosegnuo vrhunac i završetak. I dan danas dijelo tog filozofa izaziva pažnju, govori profesor dr. Žarko Puhovski. Žižek ima jako dobar osjećaj za to što je tema trenutka možda baš ne duh vremena, ali recimo tema vremena, on je vidio da raspad filozofije na filozofeme različitih porijekala otvara mogućnost da se opet raspravlja o nekoj vrsti sinteze. Da kaže jednostavan primjer. Ona filozofija koja se smatra nakon e, takozvane neopragmatičkog obrata najudaljenjem od Hegla, dakle postanalitička filozofija, zapravo opet preuzima Hegelov motiv iz fenomenologije duha koji kaže ja sam mi, a mi je ja. Dakle, to je ono na čemu ta filozofija jezika utemeljena u novim normama jezika i mišljenja opet se vraća nekim hegelovskim izvorima, premda to gotovo niko od njih ne bi rado priznao. Vidjevši to, Žižek se pita ako svi oni ovako ili onako se ipak odnose sprem Hegla, ne bi li trebalo Hegla modernizirati, odnosno postmodernizirati? Valjda to je nešto što se Žižiko stalno čini važnim, da ako je moguće na neki mangupski način interpretira velike filozofe. Oni sad imaju ovih dana u Ljubljani jedan veliki skup kazališni, umjetnički, filozofijski i tako dalje vezano s Hegla, što je sigurno jako, tako da kažem, napredno odnosno na ono što se na primjer u Zagrebu ili Beogradu događa, pa i u nekim drugim europskim gradovima, ali Ljubljana je tu doista se pokazala avangardom ili ako hoćete retrogardom, dakle vraćaju se natrag da bi išli naprijed. Tako da je kod Hegla čitav problem u tomu što u svakom trenutku možete naći nešto, na svakom mjestu kod njega možete naći nešto, što se u dva ili tri koraka može interpretirati kao opis današnje realnosti, gotovo kao da ste novine današnje pročitali ili, ili neki internetski portal. I tu se njegova aktualnost zapravo ponavlja, repetira, bez obzira na to imate li vi stav spram Hegla koji omogućuje daleko sežno reinterpretiranje ili ćete se ponašati kao neki od suvremenih, pogotovo filozofkinja, koji govore samo treba čitati Hegla, pa ćemo onda vidjeti sve što unutra piše, drugo nam ne treba. Dakle, idemo natrag originalu. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitala Ana Marija Štorga. Emisiju snimila Nikolina Čulum. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2020. godina.